decisions a Europa que ens estan afectant molt, com pot ser, per exemple, el Tractat de Lliure Comerç. Eh, precisament crec que un dels motors econòmics que s'ha de potenciar aquí a la comarca i aquí a la ciutat, per exemple, són els productes de qualitat, ja sigui la carn, ja sigui el peix, les verdures, eh, productes que es facin aquí que tinguin un fet diferencial i de qualitat, que és el que aquí podem marcar. El tractat de, de lliure comerç això s'ho carrega d'arrel i permet que altres productes de menys qualitat, eh, més manufacturats i bueno, en, en, en definitiva, uns productes pitjors puguin circular lliurement per la comunitat europea sense cap mena de control. Eh, això són, són víctimes d'aquest capitalisme eh, radical que que fa que aquestes polítiques de protecció del producte autòcton eh, no funcionin prou i per tant crec que és una cosa que ens afecta directament aquí a la ciutat i que va molt lligat a l'economia que nosaltres volem crear.